akajisika kera akajisika kera kuri agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijanye n'akaranga k'abarurira amahoro neza mwege muwandanya kumviriza radiyo isanganiro kaze mu kiganiro Gashitsi mu gashitsi k'uno munsi tugaruka ku ndamukanyo y'abarundi baho hambere bita akazehe kuri mikoro muri kumwe na ara desire bukeye neza kiganiro giheruka Fidela Nkurikiyinka na Bera Irakoze bariko badusigurira indamukanyo y'akazehe umukobwa yagirana na Inasenge wiwe hagiraje kubaka uko niko zubakwa kiyago canje yego yego yego mama agashitsi ni ukuvuga rero yuko aje kumushikiriza yuko mu rugo bitameze neza yego yego kuvuga ubu butumwa ashikirije ngaha n'ubuhe ubutumwa ashikirije ngaha umva yagiye kumuraba yaragiye kubaka yarashyitse kubaka genda niko zubakwa rira wihorere ikiyago canje niko zubakwa twese nuko mbega nk'ubu uye twavugira tuti agiye kumuramutsa gusa ariko mu rugo bimeze neza barashobora kuramukanya bakoresha akazere yego cyane mm. bagira gute muri ibi nyene urashobora kubironderamo urabona ngaha ariko avuga ingorane afise ibintu byose bimeze neza nyine byose akabivuga hmm. ego akazehe ah, gafise akamaro akahe none akamaro k'akazehe ubwa mbere nagiye kubaka birangoye ndagiye kurabasenge ndamuganyira cya gikomere narifise ku mutima hamwe nari narabuze uwo ndabiyagira ninagenda nkabivuga ndaruhuka ku mutima narirya wewe nisenge wanjye igihe nagenda kubaka naramusezeye ubu ndagiye kumubwira ingene mu rugo byifashe arantahura agira akajamba ntekereye kuko iyo ufise ingorane ku mutima ukaronka n'umuntu umwe uzibwira akagutahura biragufasha kumva ko umutima wawe uruhutse yego ni uko nyine yirakoze yego ni uko nyine kandi akazehe n'indamukanyo yagira abantu bumva nyine ko ufise ku mutima ushobora kubwira ikintu icyo ari cyo cyose ufise cyaba ikikunezereye cyaba ikikubakiye cyaba ikikubabaje agenda kubibwira umuntu w'inshuti ishyika ku mutima umwe yamuhimpanye impanuro niwe n'ubundi asubira akagenda kumubwira ati mu rugo byifashe gutya na mama we baragenda akamubwira kuko n'ubu tutarinze kuja kera n'ubu mu migenzo y'ikirundi iyo umwigeme yagiye kubaka arasubira muhira akabwira ati mama mu rugo byifashe neza umugabo ntabwo anjyajyanya ari bike dufise turabisangira ari byinshi dufise turabisangira nta makofe nta migere nta gutaha ijoro nta kuboregwa abana tubarereye hamwe abana bacu bimeze neza mu rugo n'amahoro nubwo uno munsi batabigira mu kazehe mugabo aragenda akabibwira mama wiwe mu majambo asanzwe ariko kera naho icari kirengeje ko babikora mu kazehe ni ukuvuga cya kindi cy'ibishobisho agiye amufitiye inkumbu nyinshi ntacaterera mu gahogo rero kugira ngo izo nkumbu ziwe kuko bariko baravuga akazehe barafatana ku bitugu mbere bakagenda baranyingishanya ngaha ku bitugu umwe ahindukira ku bitugu ngaho undi ahindukira hariya bagenda bayaga gutyo bafatanye ku bitugu bumva imitima yegeranye atuje ati uwo mfise ku mutima n'uyu umbwiye ibintu byanjye ni bimeze neza bimeze nabi nabimubwiye kandi arantahura cyangwa ugasanga hari igihe atakifise mama wiwe undi muntu yashobora kubibwira akabimubwira n'inasenge na nyina we yarashobora kugenda akabimubwira yego muri ibi rero eh, tugitangura inasenga ariko abwira umukobwa nge nazokubaka arashimikira cyane kumiheza agira irakoze ariko arashimikira cyane ku mihezagiro amuhezagira kugira ngo azagire urugo rwiza urugo rw'ingata urugo rugendekwa n'abantu kuvuga rumeze neza agira iteka agira impundu n'impuzu mu bantu atinze numve bakuyaga sinze numve bakuvuga yego mm. ibintu nk'ibyo muri iyi mihezagiro nyine mbere yo kumuhezagira nk'ubu eh, nkurikinka ashitse kwa inasenge cyangwa kwa nyina umukobwa eh, kubera iki abanza kumubaza ngo abiwanyu barakomeye abanza kumubaza ngo abiwanyu murakomeye urumva senge yaragiye kubaka ajya kure kumbure ntaherutse muhira ngo abone ibyo muhira ngene byifashe ariko je waranze mvuye muhira hamwe acambaza ati hari naho amubaza ati ya nka ya mutsama nasiga ifise amezi yarabyaye wa mucuko nasigarira yarahoze ntakirira yarakuze bya bigori nasiga biteye munsi y'urugo byarenze nawe akaheza akamwishyura ego senge wanje yarabyaye ibisabo ku ruhimbi birateretse amakuyano turaterera wa mucuko yarakuze asigayanwa amata ya mutsama bumva ariko amubaza ibyo muhira iwabo ngene bimeze kubera bavuye muhira iwabo arabizi hanyuma rero amaze kumubaza ko muhira iwabo bimeze niho rero wamusengezana wiwe nawe camuha ubutumwa amuzaniye hanyuma um, ibindi nabyo abandanya avuga ngo gira umugisha ugira agateka gira ikiramutsa mu rugo rwawe ibi bisigura iki irakoze ariko aramwifuriza urugo rwiza emuran tena kukire te ibanja ilani wa agashitsi bariko baravuga akazehe uri urumviriza hari aho umenga biragora kumva ibyo bariko baravugana aho naho akazehe nuko nyine bategerezwa kukavuga eh naho nyene bategerezwa kukavuga cane cane nkaharya ariko avuga ikintu c'ingorane kubera aba ariko avuga cya kindi c'ingorane kimugoye mu rugo akaca bivuga aca asanga yamwitabiriye n'ingoga kubera ibyo ariko aramubwira arumva biramukoze ku mutima waje usanga rero yaciye atwagwa n'ibishobisho yaciye amwitabirira n'ingoma ugasanga ibintu ntibyumvikanye ariko mugabo kubera bagakora uko nyene kandi na wa wundi ariko arakumviriza wumvirije ingene n’umwe aba ariko aratera uwundi yitabira ukaca wumva harimo ibintu bitumvikana ariko ugeze kuvyumviriza neza nka twebwe tuba dutegerezwa kuvuga tuti aya majambo dukoresha gutya na gutya turazi ingene bigenda ubutumwa ndiko ndatanga ndabuzi nico gituma uca usanga yavuze cyangwa asanga nitabiriye n'ingoga kuko ndiko ndumviriza ubutumwa ariko arampa bwankoze ku mutima azasanga namwitabiriye n'ingoga kuko ariko arabimbwira kugira ndamwereke yuko namutegereye neza nca ndamwitabira n'ingoga Eh, niwe atangura nkurikiye cyane rwose kuko ndaje mvuye ku irembo senge ndamusanze mu rugo ikintu cya mbere atangura kumbwira nyegera ndakuramutse ntazi icyo nje kumubwira mugabo nashyitse mu rugo iwe egera hino ndakuramutse ntihanda aca atangura kumubaza ibyo muhira iwabo nyine byifashe aca atangura akaca amubwira akaca amubaza ubundi nawe akamwishyura bakaca bagenda barishyurana hama akabona kumuha bwa butumwa agiye kumubwira utugenda turangiza rero uno munsi akazehe karacariho mvuze nti oya ndaraye ngira na wambeshe kuko igihugu cyose sindakigenzura ngo ndakimare ariko twebwe nka twebwe nko mu migwi indangakaranga y'iwacu mu yo turiko turategura turacishamo tukakamvuga turacishamo tukagira uwo munsi ati uwo munsi tuza kwiga ku kazehe turaza kugashikiriza tuvuge akazehe tukafata nka jewe nayo irakoze canke n'uwundi turi kumwe tubaza kuvuga ku kazehe kajanye n'indamutso no kuramukanya mu gihe umuntu afise ingorane hama tugaca tukiga ko tukavuga tuti bigenda uku n'uku n'uku n'uku ni ukuvuga twebwe mu ndangakaranga y'iwacu ntitubyibagira turabikora mm, hariho nabwo uba usanga hariho ibintu biba bihari wajya usanga badutumiye usanga mu byo badutumiye dutegerezwa gukoresha akansehe wajya usanga abantu baratangaye kubera benshi barakibagiye twatumirira abantu kubyibukiriza kuko akaranga iyo tugataye si byiza cyane agashitsi umugiye hagati mu gihugu cyangwa ahandi hariho hose ubu umwigeme agira kubaka aribuka kwegera inasenge kumbure ntaka kazehe ngo bakagira ukunye ego aribuka akajya kumusezera gusa sinzi ko akazehe bakagira uku nyene nuko yoba bimubwira mu majambo turakwiye kwijukira tukabyura tukabyura karanga tukaraba yuko kosura kagatera imbere kuko ubundi bwo bw'umengo karibagiwe ngira ngo nahaja kumusezera izi mpanuro arazimuha mugabo mu majambo ahenshi ngira ni mu majambo sindagenzura hose nyene ngo ndahabone mugabo ndibaza ni mu majambo ahenshi ego nkurikiye inka none nk'ubu uye ako kazehe eh, katakiriko karakogwa mu barundi twogira tuti uburundi buhombike uburundi burahomba ikintu kinini burahomba ubwa mbere umuco wabwo twari twagarutse ku karanga k'abarundi baho hambere gafatiye ku ndamukanyo bita kazehe murakoze mwebwe mwumvirije kino kiganiro barakoze fidela nkurikiye inka na bera irakoze bo mu mugwi ndangakaranga abeza twateramanye kuri mikoro mwari kumwe na Alain Desihe bukeye neza naho ubutaha agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi